ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون نوالي بوينجيا kwa يوسف alimchukua nduguya ميمي حكيكا hakika ni nduguyo basi usihuzunike waliokuwa wakiyafanya falamma jahazahum bijahazihim ja'ala as-siqayata fi rahli akhihi thumma adhana muadhdhinun ayyatuha al ayr innakum lasariqun na alipokwisha watengenezea mahitaji yao akatia kikopo cha kunywa maji katika mzigo wa nduguye huyo kisha mnadi akanadi enyi wasafiri hapana shaka nyinyi ni wezi qalu wa aqbalu alayhim madha tafqidun wakasema nao wamewakabili kwani mmepoteza nini qalu nafqidu suwa'a almalik wa liman jaa bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im wakasema tumepoteza kopo la mfalme na atailileta atapewa shehena nzima ya ngamia nami ni dhami wa wahayo qalu tallahi laqad alimtum ma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 Qalu ya ayyuhal aziz inna lahu أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين wakasema ewe mheshimiwa huyu anaye baba mzee sana kwa hivyo mchukue mmoja wetu badala yake hakika sisi tunakuona wewe ni katika watu wema قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون Akasema, Mwenyezi Mungu apishe mbali kumshika yoyote yule isipokuwa tuliyemkuta naye kitu chetu. Hivyo basi tutakuwa wenye kudhulumu. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Walipoingia kwa Yusufu waliopokea kwa heshima na hasa yule nduguye kwa baba na mama ndiyo akamchukua na akampasiri kwa kumwambia usitie shaka mimi ni nduguyo Yusufu basi usihuzunike kwa waliokufanyia wewe na walionifanyia mimi. Basi baada ya kuwakirimu kwa kuja kwao na kuwapimia chakula na kuwazidishia shehena ya nduguye, aliwafungia mizigo yao kwa ajili ya safari. Tena akawaamrisha wasaidizi wake wamtumbukizie chombo cha kunywea katika mzigo wa Biniamini. Kisha mmoja wa wasaidizi wa Yusuf alinadi, "Enyi wasafiri, ngojeni nyinyi niwezi." Wakashtuka ndugu za Yusufu kwa kutangaziwa yale, wakawaelekea wale wenye kunadi wakawauliza, "Mmepoteza nini? Na mnatafuta nini?" Wale wasaidizi wakajibu, "Tunatafuta kikopo nacho ni chombo anachonywea mwenye wa mfalme na malipo yake kwa mwenye kukileta ni shehena nzima chakula ibe bangamia." Yule mkubwa wao alitilia mkazo hayo kwa kusema, "Na mimi ninadhamini kutimiza ahadi hii." Ndugu za Yusufu wakasema hakika kututuhumu sisi kwa wizi ni jambo la ajabu mno. Tunahakikisha kwa kiapo ya kwamba nyinyi wenyewe mmeona katika mwendo wetu na tunavyoishika dini yetu katika mara mbili tulipokuja hapa kuwa mmejua yakini kuwa sisi hatutaki kuleta uharibifu katika nchi yenu wala si katika tabia yetu kuwa ni wezi. Na Yusufu alikwisha waamrisha wafuasi wake wawaache nduguze waamue nini malipo anayostahiki kupata yule atakayeonekana nacho kile kikopo ili apate kumchukua nduguye kwa hukumu yao wenyewe na iwe hukumu yao ndiyo ya kukata shauri isiwepo njia ya kumwombea basi watu wa Yusufu wakawaambia wale nduguze nini malipo yao hivi kwenu wanapogundulikana ni katika nyinyi na kwa kuwa wana wa Yakubu walikuwa na yakini kuwa wao hawakuiba kile kikopo, walisema bila kusita sita. Malipo ya mwenye kuchukua hicho kikopo ni kushikwa huyo na afanywe mtumwa. Ndiyo hivi sisi tunavyowalipa wenye kudhulumu wakachukua mali ya watu. Shauri ikaishia ipekuliwe mizigo na ikawa lazima kufanya mambo barabara ili sionekane kuwa kuna mpango uliopangwa. Yusufu mwenyewe ndiye aliyefanya uchunguzi baada ya kushatengeneza mambo, akaanza kupekua mizigo ya wale ndugu kumi, kisha ndiyo akaingia kupekua mzigo wa nduguye. Humo akakitoa kile kikopo na kwa hivyo hila yake ikafuzu. Akawa na haki kwa hukumu ya nduguze kumshika Biniamini. Hivi ndivyo Mwenyezi Mungu alivyompangia mambo Yusufu. Hakuwa anaweza yeye kumshika nduguye kwa mujibu wa sheria ya mfalme wa Misri tu ila kwa kutaka Mwenyezi Mungu. Naye alitaka basi tulimpangia mambo Yusufu na tukamwezesha kuzirekebisha sababu na mipango barabara na hila nzuri. Na haya ni katika fadhila ya Mwenyezi Mungu ambaye humtukuza katika vyeo vya ujuzi ya mtakaye na juu ya kila mwenye elimu yupo mwenye kumzidia katika ujuzi. Kule kugunduliwa kikopo katika mzigo wa ndugu yake kwa ghafla kuliwashangaza nduguze na kuwabagaisha. Kwa hivyo wakataka kujivua kuwa wao wote hawana makosa ila huyo na Yusuf na kusema kuwa tabia ya wizi wameirithi kwa mama yao. Wakasema si ajabu kuwa huyo kaiba kwani nduguye halisa aliwahi kuiba vile vile. Na Yusuf wakatambua kijembe chao wanachompigia na yakamuudhi hayo lakini aliyaficha na akawawekea jawabu moyoni mwake la kuwa amesema wazi jawabu yenyewe ingekuwa hivi nyinyi mko katika hali ovu zaidi na nyinyi ni duni zaidi na Mwenyezi Mungu ni mwenye kujua vyema na kutambua ukweli wa maneno yenu ya kumsingizia ya fedheha ya wizi. Wakawa hawana budi kujaribu kumvua ndugu yao au kumtolea filia kwa kutaka kutimiza ile ahadi yao waliompa Yakobo. Wakaingia kutaka kumlainisha moyo Yusufu kwa kumtajia uzee wa baba yao Wakamwambia ewe mheshimiwa, huyu ndugu yetu ana baba mtu mzima sana, basi mfanyie huruma umchukue mmoja wetu mwinginewe awe badala ya mwanawe huyu ambaye ndiye anempenda moyoni mwake. Matarajio yetu ni kuwa tukubalia mambo yetu, kwani tumekwisha ona tabia yako ya ukarimu na tumehakikisha mwendo wako wa kupenda kufanya hisani na kutenda mema. Wala haikufalia kwa Yusufu kuvunja mpango aliyomkubalia Mwenyezi Mungu na kumwachia yake toke mkononi mwake. Kwa hivyo maombi yao hayakumlainisha kitu, akawajibu jawabu mkato kwa kuambia, mimi najilinda kwa Mwenyezi Mungu isije nafsi yangu ikadhulumu kwa kumzuia yote yule isipokuwa yule yule tulimkuta nayo mali yetu Tukimchukua mwinginewe kwa kumwadhibu tutakuwa katika hao waliovuka mipaka kwa kumshika sina makosa kwa madhambi ya mwovu.